svešvārdu ievārījums, raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem. Šodienas burts ir... Burts K. Karmelītu garīgums. Karmelītu garīgums uzsver tiekšanos uz personīgo svētumu, izzinot Dieva patiesības – un atdarinot vai ņemot par paraugu visvētākās jaunavas Marijas, kurai karmelītu aizbildne tikumus. Šo ideālu var realizēt gan kontemplatīvā, gan kontemplatīvi apustuliskā dzīvesveidā. Dažādās formās, piemēram, konsekrētajā dzīvē, laju apvienībās vai garīgajās skolās. Ņemot par paraugu svēto Avilas Terēzi vai svēto Jāni no krusta. Mazliet no vēstures. Eiropā karmelīti ieradās 1238. gadā, bet pirms tam jau bija dibinājuši savus klosterus Palestīnā. Eiropā karmelīti dzīvoja vispirms Anglijā un Francijā, bet savus sākumus ņēmuši no 13. gadsimta tūkstnešniekiem, kas arī Karmela kalnā ir lūgušies – un arī ņēmuši par paraugu vecās derības pravieti Ēliju, kas arī bijusi kontemplatīva persona, mistiķis, kurš mācījis arī saskatīt dieva klātbūtni jaunās zīmēs. Pirmais tāds lielāks karmelītu klosters no 16. gadsimta sauc Vissvētās Marijas no Karmela kalna brāļu ordenis, kuru brāļi ir dzīvojuši pēc šī garīguma nesājuši skapulāru, kas ir klostera mātišķās mīlestības zīme. Bet sieviešu atzars, karmelīšu baskāja sieviešu atzars dibināts 1450. gadā. Sākotnēji bijuši nabadzības solījums, kā jau visi pārējie solījumi, bet īpaši izteikts klusums, kavēņi, vientuļa dzīve savās cellēs. Vēlāk Māsas ir ieguvušas atbrīvojumus no lieliem gavēņiem un jau nesājušas siltāku apģērbu, tātad sākumā bijis ļoti asketisks dzīvesveids. Tomēr pagāja gadi, un 1578. gadā Avilas Terēze un Jānis no Krusta reformējuši šos karmelu klosterus. Un no šī laika mūki atkal staigājuši basām kājām un bijuši ļoti, ļoti asketiski klostera mājā nedrīkstēja būt vairāk kā 20 māsu. Jo svarīgi bija izolācija no ārpasaules, tātad klauzūra, svešvārdā sakot, minimāli kontakti. Vienīgās divas stundas, kurās māsas varēja sarunāties, veicot rokdarbus, bija stunda pēc pusdienām un stunda pēc vakara vesperu lūkšanām. Māsas nesāja skapulāru, un tas bija arī zīme, ka viņas pieder Marijai. Viņas nedrīkstēja arī atklāt seju nevienam. Vienīgais brīdis, arī, kad viņas varēja atklāt savu seju, bija vecāku ierašanās pie viņām klosterī. Viņas daudz lasīja svēto biogrāfijas, lai audzinātu sevī tikumus. Un tagad neliela iedziļināšanās. Karmelā garīgums ir saistīts ar pašu Karmelu. Karmels tas ir kalns Ziemeļpalestīna, netālu no Haifas. Burtiski Karmels e, nozīmē dārs. Tas nozīmē arī tādu bagātību, dabas bagātību, augļi, dārzeni, un puķis. Tomēr to varam arī pieņemt burtiski, bet, bet arī garīgi, kādā veidā. Kontemplatīvais garīgums, karmelā garīgums nozīmē izvēlēt to, kas ir, kas ir svarīgāks. Tas ceļš uz kalnu, karmelu, karmelā kalnu, karmela kalnu nozīmē arī atbrīvoties no lietām, kurā, kuras mums patīk vai ir šķietami vajadzīgas. Tas nozīmē, kādā veidā nu, kailums. Cilvēks dievā priekšā nevar būt apģērbts ar saviem nopelnījumiem. Un no otras puses, pareizi var pazist dievu tikai bez nekādiem starpniekiem vai šīs pasaules starpniekiem. Tas nozīmē ar lietām, kuras ir no dieva radītas, tomēr kādā brīdī ir derīgas, bet kādā brīdī mums jāatbrīvojas, lai dieva priekšā stāvētu pareizā stāvoklī, kā dieva bērni, nevis tie, kuriem ir dažādas palīdzības, garīgas palīdzības. Un tā ir kontemplācijas virsotne, kur cilvēks ir stāv Dievā priekšā nevis tāpēc, ka pieder kādam, kādai grupai, kādai ideoloģijai vai kādai, kādai metodei, arī lūkšanas metodei. Jo jāiet cauri arī caur nakti, simbolisko nakti, tas nozīmē caur nelaimi. Pieņemt krustu nozīmē atrast Dievu arī tādās situācijās, kuras nav patikamas nevienam labs piemērs ir pats eh, Jānis no Krusta, kas bija ne tikai mistikas meistars, bet arī izcils rakstnieks, dzinieks, kuru Spānijā mācīja skolās, kā 16. gadsimta skaisto literatūru, kurš eh, kādā veidā veidoja šo literatūras eh, spāņu valodu. Tādā veidā varam, varam redzēt, ka tā mistika nav tikai kāda pasaka, bet konkrētā veidā var atrast dievu un arī runāt par savu pieredzi, arī grūto pieredzi, ar skaistiem vārdiem, ar literatūras valodu. No otras puses, varam teikt, ka karmelītiem līdz šim ir kāda tāda spriedze starp kontemplāciju un aktivitāti, starp vientulnieku dzīvi un aktīvo pastorālu darbu. Jo pašā sākumā viņi bija visi vientulnieki, kuri dzīvoja gan vai Tuksnesī, vai Karmelā, Kalnā, bet pēc tam praktiski pieņemā, ka franciskāni vai dominikāni tādu darbību, kurā viņu padarīja ļoti līdzīgiem tiem karmelītu, tiem franciskāņiem vai dominikāņiem. Viņi studēja arī arī sprediķojā, un līdz šim viņiem ir dažādas misijas visā pasaulē. Tomēr no otras puses vienmēr atgriezās uz šo tradīciju, vientulnieku un, un mistiku tradīciju, kura ir ļoti dzīva un ļoti auglīga, teiksim tā, visā baznīca. Ņemot vērā, ka ir ne tikai karmelīti un karmelītu māsas, bet arī trešais ordenis, kurš aicina lai jūs dzīvot ar šo garīgumu ikdienas dzīvē. Interesants fakts, ka karmelītiem bija aizliegts runāt par veselības problēmām un nedrīkstēja arī runāt par pārtiku, jo tas attālināt no Dieva. Un tagad iesaistīsim šo vārdu teikumā. Pako, Ines, tur pie kafijas aparāta tie divi. Tie ir tie kapucīni. Nē, kur nu kapucīni tie ir karmelīti. Kapucīniem ir kapuces. Šiem taču nav. Tagad mazliet par karmelītu darbību Latvijā. Vispirms, laikam, jārunā par karmelu ekleziālo kustību. Tātad tas nav kontemplatīvs klosters, tā ir laju kustība, kas dibināta 1993. gadā Itālijā. Un tās dibinātājs ir karmelītu tēvs Antonio Marijā Sikārī. Tā ir ģimeņu kustība, kas Latvijā oficiāli sākusi darboties 2005. gadā. Bet bija jau cilvēki, kas brauc uz Franciju un Itāliju, un arī tur jau kaut kāda formācija ieguva. Karmela Eglezālo kustība vienu reizi nedēļā rīko jauniešu vakarus. Ir dažādi citādi formācija pasākumi, ir rekolekcijas gan ģimenēm, gan arī vientuļniekiem cilvēkiem. Ilgu laiku par šīs kustības līderis vai vadītājs bija Latvijā Baiva Brūdere. Bez šīs karmela ekleziālās kustības vēl ir Baskāju karmelītu laju ordenis – no 1992. gada. Ilgu laiku arī tā līdere vai patītāja bija Inga Reinvalde, kas organizēja regulāras kopienas dalībnieku tikšanās atvaļinājuma laikā vasarā ar izbraukums uz Berlīni, kur Karmela klosterī notika klusuma rekolekcijas ģimenēm, cilvēkiem, kas nav klostera cilvēki centrs viņiem bija Ojāra Vāciešu ielā 6, un tad, kad es strādāju katoļu ģimnāzijā, man diezgan bieži iznāca ar viņiem pārunāt, un pateicoties karmelītiem, arī pati vienu nedēļu bija Berlīnē un iepazinos ar šo karmelu tēvu un, un viņu karīgumu arī, jā. Nākošais klosteris, par ko gribētos runāt, ir Baskai karmelīti Latvijā. Tas ir vīriešu klosteris, kur pirmais tēvs – Jaroslavs Lenze ieradās Latvijā, tāpēc, ka karmelītu māsas, kuras arī jau ieguva farmāciju Polijā, es par tām pastāstīšu mirkli vēlāk, vēlējās, lai Latvijā arī būtu kāds karmelītu tēvs, viņām par garīgo vadītāju. Un tātad no 2006. gada tēvs Jaroslavs ieradās Latvijā, vispirms katoļu ģimnāzijā, apguva arī latviešu valodu, un tagad kopā ar tēvu Staņislavu ir Rīgas svētās Jāzepa Romas dra katoļu draudzes, priesteris viens prāvests un otrs vikārs. Viņi brīnišķīgi strādā ar draudzi, katekizē, misionē, brauc arī uz Karmela klosteri Ikšilē, par ko es tūlīt stāstīšu, un arī ir garīgie vadītāji citām eh, līdzīga no Karmeļa eh, garīguma praktizētājiem cilvēkiem. Tagad gribētos pārunāt par bērniņa Jēzus karmelīšu kongregāciju, kas ir dibināta Polijā 1921. gadā, 31. decembrī. Bet Latvijā māsas ir no 2008. gada, tā oficiāli, Kristus karaļa draudzē. Viņas ir katekētes, strādā ar jauniešiem, organizē rekolekcijas, tūkstnešu dienas, pild ērķelnieces un sakristiānas pienākums, nesā skapulāru. Tās māsas, kuras ir arī apguvušas teoloģiju vai beigušas katehētikas institūtā, tagad rarzī, kā saka, ir pat strādājuši katoļu ģimnāzijā, līdz ar to viņām ir kaut kāda līdzekļa arī kā uzturēt sevis arī bet visbiežāk viņām ir jābūt pie draudzes, un viņas draudzēji tieši kalpo visvairāk. Tāds, tāda ir viņu misija. Latvijā ir deviņas māsas, visa farmācija un centrs ir Polijā, viss notiek poļu valodā, viņas labi pārzina, un šobrīd arī divas māsas ir atgriežušās atpakaļ uz tālāko formāciju, kuras viņiem arī tomēr ir diezgan stingri jāievēro, un viņas laiku pa laikam brauc arī, lai papildinātu savas, savu garīgo formāciju vislielākais brīnums un liels prieks un lepnums par to, ka Latvijā ir vienīgais kontemplatīvais klosters. Varbūt šīs māsas arī tā īsti varētu saukt par mūķenēm. Ja mums jau bija citos raidījumos runa, klostermās, klostermās, un nebija skaidrs, tad šīs varētu īsti saukt par muķiem. Viņas tiešām neiziet, neiziet no savu klosteru, viņas dzīvo atraut no visas pasaules un, un visu dienu pavada praktiski lūkšanās ar atsevišķiem izņēmumu brīžiem. Tad pirmais kontemplatīvais klosteris Latvijā. To ir dibinājis Esenes Karmela klosteris Vācijā. Līdz ar to arī finansējis un palīdzējis uzcelt Ikšķils klosteru māsu baznīcu. Tas ir slēgta tipa klosteris. Māsas nodarbojas ar apustulisko kalpošanu, bet tomēr visu laiku veltīja lūkšanām. Dienas un naktis māsas pavada bez sarunām, klusumā. Izņemot vienu stundu pēc pusdienām un vienu stundu pēc vakariņām, kā jau citas karmela māsas, par ko es jums stāstīju, kad runāju par vispār pasaulē esošajiem karmelītiem. Viņas brīvi tad sarunājas, veicot dažādus rokdarbus – Māsas dzīvo vienkāršībā un nabadzībā. Iztikas līdzekļus gūst strādājot rūkdarbus, arī dārziņš mazs ir, tur viņas arī kaut ko var izaudzēt. Un viņas cep draudžu vajadzībām hostīs, apgādā visas Latvijas baznīcas arī ar hostijām. Tā oficiāli baznīca tika iesveidēta 2011. gada 2. oktobrī bet māsas jau bija ieradušās Latvijā agrāk, lai iepazītos ar vietu un palīdzētu arī organizēt klostera celtniecību. Ir apmēram 6 līdz 7 māsas šajā klosterī. Un tagad iesaistīsim šo vārdu teikumā. Pakau, Ines, re, re, kur ir, re, kur ir tie baskāju karmelīti? Nu, tie tak nav baskāju karmelīti, tie ir kapucīni. Viņi vienkārši pastaigājas pa baskāju taku jūrmalā. Latvijā vispopulārākā svētā, no nu, Karmēla svētā, ir svētā Terēze no bērna Jēzus. Var teikt, ka nesen pagājušajā gadā Pāvests Francisks uzrakstīja tādu uh, apustulisko pamudinājumu Sila Confiance, kurā viņš atgādina šo karmelā garīgumu caur šo izcīlo pārstāvi sveto Terezi no bērna Jēzus. Un tas ir arī ļoti nozīmīgi, jo tā svētā, kurā nomira 24 gadu vecumā, ietekmēja uz visu ne tikai katoļu pasauli, bet arī uz dažādiem cilvēkiem, kuri nav ticīgi vispār. Tomēr tas garīgums cilvēkā, no nu, sievietes, kurā atrodas mūkene, kurā atrodas klosteri, ietekmēja uz visu pasauli. Kādā brīnišķīgā un brīnumaina veidā var teikt. Kāpēc? Tāpēc, ka ceļā konfiance tas e, runa ir par uzticību, par paļāvību dievam. Un paļaut dievam var tikai cilvēks, kurš ir kā bērns, kuram vajag vecāki. Un ja mēs pārveidosim mūsu sirdi, atversim mūsu sirdi kā bērna sirds, tad, tad varam arī pieņemt dievu kā mīlestību. Un tas ir svarīgi arī mūsu laikos, kad tik daudz cilvēku meklē autoritāti, meklē kādu jaunumu savā dzīvēm Tomēr īstenībā paļāvība uz Dievu ir vissvarīgākā lieta, kurā mums padara īpaši par cilvēkiem, par Dieva bērniem. Svešvārdu ievārījums, raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem.